Zoula kai Elaia Zoula pote e poreuse tu heiro tonesai e he auton bazilea kai e pantai Elaia basileuson he hemon kai e pantois he Elaia a feisa ten piotetamou hen edoxazen en emoi ho theos kai hoi anthropoi poreuso archein ton xulo, cae eipan tag xula tae deuro, basileuson hef hemon, cae eipen aute he sucae, aphesa ten glucute tamu, cae to genne mamu to agathon, poreuso tu archein ton xulon, cae eipen taxula pros ten ramnon. Deuro, basileuson hef hemon, cae eipen he ramnos pros taxula. Ei en aletheiae humeis chriete me eis basilea hef humon, deutote, hupostete en tae scaepae mu, cae ei mei, Exael so ipur ektes ramnu kai katafago itas kedrus tu libanu